Michel Laforkadek historiko luze bat egindu nula 2000 hamahiuko setemean hasizien biseden lantzen, alde batetik ginekologo serkatzen eta bestetik perinatalitate zentro baten muntatzen. Hots, basterek ikerte onduan, ez da ez atzamanik medikoik eta zeratzia behartia izan da. Michel Laforkade. Eh bien, j'ai indiqué que puisque les conditions de sécurité n'étaient pas remplies, notamment la présence de deux praticiens hospitaliers obstétriciens à temps plein, puisque nous n'avons pas pu les trouver, la maternité serait, serait fermée, sera fermée à partir d'aujourd'hui. Segidan egin du proposamena, berri natalitate zentro baten muntatzia, nun haurdunen jaraikia eginen den, hatik hauren ukeiteko beharko diezun edo paue, baiuna edo dona palegioat. Hots, luke denek unhartzen dira zerratze hoi, eran behar da askarki harrausik izan dila, izan den gertakailariaz, halanula magintza hau. Très personnellement, je vais pouvoir maintenant me projeter euh, euh pour aller euh, travailler sur Pau, hein, le poste... Euh, qui va m'être proposée et euh, voilà, retrouver une dynamique, continuer à exercer mon métier de sage-femme et euh, pouvoir aussi se reconstruire personnellement. Parce que tout ce qui a été vécu ces derniers mois a été vraiment très compliqué et très dur. Pour ma part, mon choix se porte vraiment sur un travail euh, de salle de naissance. Voilà, c'est très personnel, mais j'aime le travail en salle de naissance.